dorindu-te pe tine, apostolul Domnului, și cu credință strigă ție. Roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, iertare de greșare să dăruiască celor ce prănuiesc cu dragoste, sfântă pomenirea ta. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ucenic cuvântului, propovăduitor al adevărului, ca o săgeată de trimis, luminând pe cei ce erau în întunericul cel cumplit, Sfinte Apostole și negura necredinței, alungând de pe pământ, pe toți cei ce bine au crescut, zile Iordan, de Hristos văzătorule Sfinte Filipe. Și acum și purea și veci veci amin, de noi care avem nădejde neclintită spre Tine, Fecioară prea laudată, ceea ce ești acum de rământ din felurite ispite și primești, și din cine voi ne izbăvește, rugând Fiul Tău cu apostolii Lui să mântuiască pe toți